Orain arte bi zahar etxe baziren duanibane loitzunen, udazkena eta trikaldi batetik bestera sortzio metrotara. Bimila eta hogeieko zerbitzuak elkartuko dira udazkena zentroan geriatria xarearen berrikituratze proiektuan. Finantziamendurako trikaldiko bastimenduaren salmenta egin behar izan du baionako ospitaleak tokiko lujaren erakunde publikoari edo EPFL delakoari. Udazkenaren lekuan izanen den eraikuntza behian horotara eontelero gaita amabi oe izanen dira Michel Glan Euskal Kostako ospitalearen zuzendaria. les mêmes capacités, 38 euh, lits de soins de suite gériatriques qui seront transférés durant l'année 2018, 80 euh, lits d'EHPAD, hein, c'est la capacité actuelle de l'EHPAD ou et 54 lits d'unités de soins de longue durée qui vont être transférés de Tricaldi euh, vers le nouveau bâtiment neuf d'Askena en 2020. Ospitalea zorretan denez beste partaiden laguntza behar izan du, trikaldiren salmentak à 6 milioi euro ekarriko ditu Michel Glan. Bah, cette opération n'était pas possible sans la vente d'un des deux sites de Saint-Jean-de-Luz. Ça nous apporte un peu plus de la moitié du budget et ça permet, grâce aux subventions du conseil départemental, des aides de l'ARS et, et un emprunt que nous allons contracter, ça nous permet de boucler l'opération d'environ 11 millions d'euros. C'était compliqué parce que ça devait être euh, revendu à un ensemble médico-social. Ça n'a pas marché. Donc euh, j'ai proposé euh, de faire des logements avec bien entendu des logements sociaux, 70% de logements sociaux et 30% d'accession libre propriété. Udazkenaren eraikuntza behian, adineko bizitzaile guziak elkartuko dira, 2000 eta hogeigaren urteko.